Fis-sena 2001, meta seħħew l-attakki tal-ħdax ta' Settembru, Tony Sant kien jgħix New York. Maltamedia dot com kienet xandret sensiela ta' rapporti mingħandu permezz tal-internet. F'din is-sensiela ta' podcasts qed nerġgħu nwasslu dawn ir-rapporti ta' Tony Sant minn New York. Din is-sensiela ta' xandiriet hija parti minn feature aktar wiesa' li maltamedia.com ipproduċiet biex tirrapporta u mbagħad eventwalment tfakkar l-avvenimenti li seħħew wara l-ħdax ta' Settembru tas-sena 2001. Apparti r-rapporti li għamilt jiena minn New York, kien hemm ukoll għadd ta' interventi oħra. Fosthom kellna żewġ intervisti li d-Direttur Editorjali ta' Malta Media, Martin De Battista, kien għamel fuq ir-radju ta' l-Università. Din li se tisimgħu issa hija l-ewwel waħda minnhom. Għandna magħna lil Reggie Schembri minn San Ġiljan, illi għadu kemm ġie Malta proprju fl-aħħar sigħat. Hello Reggie. Hello. Hello, Reggie. Hello, Martin. Hello, Eva. How are you, all right? You know, right, kif inti? Insomma, għed niprofaw nġu ftana. Għatkom ġejjim mill-Amerika bil-jet lag u kollox u fl-ħar sejat wasaltu. Għadhom kollha qegħdin ġit minnhom, issa insomma kellimtom ftit ftit għan kuħadd għadu jiġi ftiegħu għax aħna Bħalna tartu filgħodu. U żgur. Għandna xi siegħa u nofs. Mela, Reġi, naf li għandek ħafna x'tirrakkuntalna aħna hawnhekk għandna għandna il-ħin kollu li tixtieq inti nibdilek bl-ewwel mistoqsija, l-ewwel nett. Eh, tina ftit sfond, inti kif kont New York, għalfejn kont hemmhekk? Aħna kellna cultural tour mal-grupp ta' Lawda ta' Puri li telaw hawn telajna għawdex biex inkantaw. U konna għadin xi tminja Maltin qegħdin magħhom ġifieri parti mill-kor tagħhom. Dik kienet il-mawra tagħna propju għalhekk kienet il-Fekkaċċa Cultural Tour biex inkantaw fil-Lincoln Center. Umbat kien hemm grupp oħra kellhom idoqqu u jkantaw ukoll fil-United Nations u fil-Katedral ta' St. Patrick's. Daw kollox marsaw ġifieri ta' il-programm sar kollox kif suppostu. Sewwa. Min kollox kien tajjeb. Mbagħad speċi il-grupp il-grupp l-ieħor, għaw il-grupp kollu li speċi niżlu Malta, għax speċi lestu l-aħxol li kellhom jagħmlu. U ħna konna grupp ta' ftit Maltin u Għawċin, kien hemm grupp ieħor ta' Għawċin xi 24 jew x'kemm kienu eżatti. Sewa. Bajna hemmhekk biex nieħdu mbagħad naqra speċi ta' holiday u naraw xi ħaġa milli jkun hemm, mhux. Dak kien l-iskop tagħna. Sewwa, issa, it-tlieta 11 ta' Settembru. Eh, Id-disa ta' filgħodu ħin ta' New York. Inti fejn kont? X'kontu qed tagħmlu? Dak il-ħin, dak il-ħin li ġrat, probabbilment konna nieħdu l-breakfast, ma nafu xejn x'ġara. Qegħdin fuq, ġifieri fil-lukanda, u x'ħanawlu ma nagħmlux, insomma, mbagħad eh, wara li dak li jkun jgħid kelma u ħirġna mill-lukanda, kien hemm il-grupp l-oħrajn għalna fejn fejn taħseb li kontu sejrin. Għax qed nitkellmu u niċċajtaw. Ha, mhux art twin tower xi ħaġa ma maraw mara, u kombinazzjoni mit-triq tagħna fejn konna qegħdin aħna billi konna qegħdin on ehm, fit-29 Street on Madison Avenue u Madison Avenue hija twila immens li tibqa' sejra mhux semmissar sat-13 Street l-emisfel lej il-Financial District imma bidrit bi parallel mal-towers. Sewwa. Allura stajna naraw, aħna, naraw l-oġġett qed jiġri, qed tifhimux? Jiġifieri rajna l-ajruplani daħlin jew xi ħaġa fihom, ta. Imma rajna dak il-ħruq kollu nieżel. U mbagħad l-interess tagħna, speċjal naħseb mnalla bdejna ngħidu mnalla ma morniex insomma. X'hekk kontu sejrin ukoll għax intom hemmhekk. Żgur, dik it was my first thing hawn li kellna li kelli fuq l-aġenda tiegħi dik li kienet l-ewwel Twin Towers imbagħad forsi Metropolitan. Għadna veru l-Bambin rafana minn xarna biex ma morniex kmieni, għax dak li jkun jaħseb naqra kmieni biex forsi jitla'. U aħna speċi għadna wija aħna qegħdin hawn m'għandniex għaġla. Mhm. U kbat ħriġna u naraw dak id-diżastru, eh? Meta rajtu d-diżastru, l-atmosfera kif kienet fit-toroq? Iddeskriv ftit ix-xena li kien hemm. Eh, kulħadd ma jafx qabad jagħmel biki l-ewwel, eh, ma dana żewġ postijiet kbar. li normalment ġo fihom dejjem ikun hemm between ten to fifteen thousand f'kull tower il-ġurnata kollha ġana offiċini affarijiet minn kollox hemm it-trade centre hu world trade centre hemm hekk. Ara speċi min jgħid ikun jaf li għandu xi ħadd qiegħed hemmhekk jgħidlek il-aħwa nqabdu hemm. U qed ngħidlek biki u kulħadd fit-toroq ħadd ma jaf se jagħmel, pulizija dejjem ma' kullimkien biex iwaqqfu t-triqat biex ma jinżlux in-nies 'l hemm isfel. Aħna l-miri ma konniex daqshekk viċin imma dejjem bisu fl-istess triq fil-fatt huma kważi barra lil ma mit-triq fejn konna aħna. Stajna narawhom, li mbagħad bdejna navvanzaw aħna 'l quddiem hekk biex naraw b'kemm jista' sakemm nistgħu. U f'daqqa waħda narawh niżel kollu, għadana l-ewwel niżel wieħed, sewwa? Żgur. U mbagħad u mbagħad wara wara ċertu ħin, f'daqqa waħda ikkollassa l-ieħor. U speċi jekk tarah nieżel hekk kollu biċċa biċċa fix-xejn. Mhux narawh nieżel sal-art, għax aħna mbagħad hemmhekk għad-faċċata tagħna bini kbir, bini għoli kullumkien. Imma stajna narawh ngħidu issa tikkorra l daqshekk, għax fil-fatt kieku konna nafu fuq television naħseb konna narawh Niżel salat għax minn kollox kien hemm televisions ta' kull stazzjon. Ma insomma. X'kien il-ħsib li għadda minn moħħkom x'kien rajtuh jaqbad u jġarra f'mbagħad? Veru, konna laki u. We were lucky u jiddispeċini għal dak in-nies kollha nqabdu hemmhekk. Veru ma kellniex ma kellniex naraw. Għadiku kellna naraw dik inhar, żgur ma ħniex hawn illum. Wara li propju ġarraf u konfuzjoni li kien hemm eh, New York u l-Istati Uniti nagħlqu l-ajruporti, intom ehm, x'kelkom ta' meta kelkom propju titilqu minn New York eh, intom? Aħna jiddispjaċini għax kien hemm ħafna li nqabdu minn kellu jmur ċertu dati u marru hemmhekk u kellhom eh, cancellations u mbagħad kollox mar blura. Qed tifhem? U waħ billi aħna konna bukjati biex niġu lura hawnhekk fi is-sitt li kien il-bieraħ, sewwa s-sibt infatiċi għal ħadd. Sewwa. Eh, ħadna l-parir għax konna timmorru kuljum għand għand l-ambasċatur tagħna ta' Malta li minn hemmhekk United Nations Mr. Walter Balzan. U għalinna għalinna jiena tikom parir li ma ċaqalqu xejn ma tippruvawx li tajt ħaddi biex tajt taħorġu minn hawnhekk għax jekk sanar is-sibt ikun hemm kollox jerġa' jiġi ftit ftit tan-normal. Intom l-iżjed li għandkom ċans li tinżlu ħa ngħidu hekk, fhimt? Sadattant ma nafux x'se jiġri mill-oħrajn aħna. Imma mbagħad wara waqaf kollox, waqaf kollox għalaq għal kollox il-JFK u speċi kulħadd imbagħad beda jikkonfondi se jagħmel ma jagħmilx. U we stuck together, spajna hemmhekk, veru ma tista' tmur imkien għax l-Empire State Building per eżempju li kien two blocks away minn minn ma nafx Madison Avenue ma dak hija 34th Street u aħna qegħdin 29th. Sawa. Għal kullu mkien magħluq ma tistax titla' fuqu. Il-ħaqna morna qabel, kumerazzjoni naraw dak, we were lucky. U rajna ġifiri ħadna ritratti ta' daw l-towers u l-imbarat kullu mkienek ma' dawra kollha. U llum ġurnata ngħid dawn għax ritratti li huma history. Għax speċi ma domx hemm illum, għax kaltorini hemm kemm trid. Imma r-ritratt li tajt ara, dawn kienu hemm meta konna hemmhekk aħna, issa m'għadhomx hemm. Jiġifieri għalina kienet esperjenza. Nixtieq nirringrazzja ħafna, forsi inti għan-nom għax kulħadd dan kif ċempiltu ma kienx qiegħed hemmhekk, lil Mister Walter Balzan u Iv, iv, għandna kuntatt koregolari miegħu aħna mħabba l-servizz tal-aħbarijiet tagħna. Iva, kuljum konna mmorru hemmhekk għax ma kienx 'il bogħod ħafna minna. Hu għamel minn kollox biex biex jgħinna, eh, ġifieri, eh, fil-veru sens, u issa qed jipprova jgħin anke li dawk li qegħdin hemmhekk li nqabdu hemmhekk. Nixtieq nirringrazzjah għan-nom tal-oħrajn kollha. Jien diġà patlu answering machine għax għadhom ma daħlux bħalissa naħseb. Għadhom reqdin. Għax bħalissa huwa statej u hemmhekk. Tawar nofsinhar waqt ir-recording tal-programm. Issa tlieta u nofsinhar aħna u mela huma jkunu qisu t-tmienja hux hekk għax six hours hemm differenza. Iva, għadhom ħa jqumu. U huma f'xi t-tmienja għandu jkun jiftħu mit-tmienja 'l quddiem, mit-tmienja, tmienja u nofs. Issa nerġa' forsi nċemplu l-iżjed tard għax naħseb kien wieħed mill-iżjed aħna bilfors kellna nirrikorru lejh għax ma kien hemm ħadd. Huwa li rrappreżentana, fim? U l-istaff tiegħu hemm Dr. Schembri u Mr. Bonavija, they were very very nice to us. Kull darba li morna dejjem ħadu ħsiebna. Imma għandi ngħid xejn iżjed u għax ħanajdu hekk mbagħad wara qbajna hemmhekk li stajna rajna imma bil-biża' ħin kollu eh, qed ngħidlek ġifieri hemm chaos sħiħ f'New York, chaos sħiħ u ma tissugrax tavvanza law jew tavvanza le għax biex tinqabad f'xi ħaġa. Ħin minnhom konna qed ngħidlek il-lukanda fil-għaxija li qegħdin f'daqqa waħda ġew U għaw xif sajta taħawna kollha l-barra. Għanna xanna bomb scare fil-Empire State Building. Morna kemm jista' jkun il-bot 4-5 blocks away ħalli jekk jista' jkun għala xi ħaġa. Ħaġana kollu ċajt meta oġġett tal-ħarf qatt jibbombardjaw. Għandek ħafna streets jibqgħu affettwati. Dak dak affarijiet bħal dawk li tistenna waqt li qed hemmhekk. Tajjeb, Sur Schembri, nirringrazzjak ħafna tal-li qsamt magħna dil-esperjenza kera. Anzi. Imma kollox ma sewitx il-ġid eh, fejtlu Maltina l-inqas. Aħna fej stajna qbajna fl-imkien, iħin kollu, għax imbagħad spiċċajna ħamsa. Eh, ħamsa nisa u ħamsa ġuventur u bajna fl-imkien sal-aħħar. Qed tifhem? Mhm. Li jiġri xiġri ngħidu nibqgħu fl-imkien. Semmek. Nispera li għamna t-tajjeb. Sur Schembri ningrazzjak talli qsamt magħna din l-esperjenza. Ok, mela le. Grazzi. Dik kienet xandirat fis-sensiela dwar il-11 ta' Settembru minn Perspettiva Maltija. Għal aktar tagħrif ara l-websajt maltamedia dot com.